Gerota gero eta gutio uh, txemaiten ditugu uh, jendeak, eta zaila dena da gerota eta gehiago xarrak xartzen direlaik, uh, xarritxean, lan pizua, eh, pizua da, azken, azken puntan eldu dira bakizu, uh, ez hil zorian, baina uh, olako uh, kasuak bat ditugu, uh, hil zorian dinak, eta eta etxen ez direnak gero tagillo ere badira aizemer uh, eh, delakoan uh, dutenak, eta aski zaila da horien eh, horietaz okupatzeko. Langile gehiago behar dugu gure lana untsa iteko. Nik ene lana maite dut, biziki xarritaz okupatzea, baina guai gero tagillo oh, hartzen uh, izen izala ahibatzen behar den bezala iten ene lana, eta hori kezkagarria da enetzat, eta ene lanuk, laniko launentzat ere. Eh, retretako uh, zuzendari guztiak. garretatu dira, eta sindikata guztiak ere, zerbait iteko, eh, problema pausatzeko, falta dela jendia, dirua falta da ere jenden batzeko, eh, oartzen gira ere, eh, gazteetan hor sartzen dinak eskola, edo zainan delako eskola horietan, eh, gerota gutio direla, eta problemat izanen da, ludin eh, eh, urtietan, eh, nor okupatuko da guetaz, oida.